Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ 1988 թվականի փետրվարյան էջերը լցված են համաժողովրդական պայքարով։ Բերձորում ամփոփվել են 2015 թվականի քաղաքապետարանի կողմից կատարված աշխատանքները։ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ պատերազմ չի վերսկսի։ Սիրիա հայերին օգնելու համար հավաքագրվել է 1.2 միլիոն դոլար։ Հռոմի Պապը կոչ արել արգելել մահապատիժն ամբողջ աշխարհում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասը. Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակուրդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1200 գրակոց։ ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայության փոխանցմամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ցարայակցի կողմից փետրվարի 19-ին սպանված կրծեր սերժանտ Կամո Հովանեսյանին հուարկավորել են զինվորական կարգով, հոգեանգստին մասնակցել են ԼՂՀ վարչապետը գլխավոր դատախազը։ Այս մասին հայտնել է ԼՂՀ Շաումյանի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղեշյանը։ Կամոյին հուարկավորել են զինվորական կարգով հայրենին նոր Էրքեջ գյուղում, ասաց Կարեն Եղեշյանը։ Հիշեցնենք, որ մահացած զինծառայողը Շաումյանի շրջանի նոր Էրքեջ համայնքի ղեկավարի որդին էր, տան ավակ զավակը բանակ էր զորակոչվել 7-8 ամիս առաջ։ Այս օրերին կամա թե ակամա փորձում ես թերթել մեր պատմության ոչ հերավոր անցյալի 1988 թվականի փետրվարյան փառավոր էջերը, որոնք լցված են համաժողովրդական պայքարով, աներեր հավատով եւ մեծ սպասումներով։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտի զինվորական կենտրոնական հոսպիտալի բուժքույր Արևիկ Անդրյանը Արցախյան շարժման ակտիվ մասնակիցներից է։ Բուժցարայության ենթասպան սիրով համաձայնեց մեզ հետ կիսել իր հիշողությունները։ Ընտանեկան պայմաններից ելնելով Արևիկ Անդրյանը ժամանակավորապես բնակվում էր Սումգայիթ քաղաքում։ 1988 թվականի փետրվարին Ալեկոծված քաղաքում տեղի ունեցան անմարտկային գործողություններ, հայ բնակչության կոտորածները, որոնք մի տեսակ զարմացրել էին երիտասարդ աղջկան։ Երբ սկսվեց այս շարժումը, ես Սումգայիթ քաղաքում էի, չի իմանում անցնում էին դեղի փողոցներով, տեսնում միտինգներ, բան, էլի չէի հասկանում, թե այդ ինչ է կատարվում։ Այդ մեջից անցնում էի, մի անգամ ինքերիս հայուհի է, ձեռիցս բռնած ասում արի անցկենանք այնին կողմ, ասում դրանք մեր դեմ են, լի այդքան բաները։ Ուղիղս չէր մտնում։ Հետո մի անգամ գնում է, այդ հենց այդ օրերին գնում է աշխատանքի, տեսնում դեռ երկու հոգի սենց խոսում էին կատաղած ճիշտ են արել, որ ասել են մեկը պիտի թողեին, որ ասում են, մի հայ պիտի թողենք այն էլ հանգարանի համար, խոսում են երկու, էլի չի ուղեղս մտնում, էս ինչ բան էր, էլի, էս ինչ է կատարում։ Էլ ես ինչ իմանամ, որ ստեղ է սկսվել է այդ միտինգները, այդ շարժումը սկսել է, իսկ մենք ընդեղ էինք, բանից անտեղյակ։ Օտարափերից ոչ մի հրավեր չընդունեց, Ասկերանի շրջանի հարազատ խրամորտներ կանչում նրան գնացի հետո միտինգների, այս որ միշտ խոսում էին բանից, երազովնա, ասում ես ինչ անեմ։ Միշտ հայրենասիրական գնում էինք լսում պայքար պայքար բան, բայց ասում ինչ անեմ, որ ինձ մի քիչ բան լինի։ հա, հա, ու երազում էի, ինչ պիտի անեի։ Հետո ինքն էլ չիմացավ, թե մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո ինչպես հայտնվեց Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի դաշտային հոսպիտալներում գյուղում մի հատ մահայլինում վախենում ենք տնից դուրս գանք, դե վախ կար մեր մեջին, բայց հիմա օրյա եղել որ վերած դիագնոզ շարած թե էս բանում դիագնոստիկային նկողում, թե վեզներում, բայց արդեն մենք որ ասում գալ աշկերը տեսած մոտներ օրնել են, քան սփնդվել էինք, աշխատում ունք օրնիբուն, Շատ բան ունի պատմելու, սակայն համեստորեն լռում է, միայն խոստովանելով, որ երկու հայրենիք չի լինում։ Արցախի սաղ մարզերով մենք եղել ենք ամեն տեղ, սկսած Լաչինից դուրս եկած Շուշես, Լիսագորում բանն է, այս զաստավը, այնտեղ ամենտեղ մենք հոսպիտալներն որ ստեղծել մենք եղել ենք։ Դե զինաթադարը հա էլի հոսպիտալումնի, որ եզդում ենք եղել, միշտ լսում ենք ռադիոն այն ժամանակ, այսօր 1 օր է, 2 օր է, 3 օր է, որ չեր լսվում ականը, ու դե հենց շարունակ միջև հիմա Բուժքույրը հավատում է, որ ազատագրված Արցախը կունենա գեղեցիկ ապագա։ Հիմա ուզում եմ, որ Արցախը ճանաչվի որպես անկախ պետություն եւ մեր երեխաները ապրեն ազատ, անկախ, խաղաղ երկնքի տակ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Նշված համայնքների ղեկավարներ Արմեն Մկրտչյանը եւ Արտուր Հայրապետյանը վերլուծության են ենթարկել համայնքային բյուջեի հավաքագրման ուղղությամբ գտնող աշխատանքները, ըստ հարկատեսակների ներկայացրել կատարողական ցուցանիշները։ Մանրամասն բյուջեի ծախսային մասը ըստ հոդվածների Համայնքների անդամների քննարկմանն են ներկայացրել տնտեսական նվաճումները ու բաստողումները, նշվել է բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավմանը միտված գործընթացները, վերելուծվել կրթության մշակույթի օջախների բուժսպասարկման կետերի գործունեությունը, հաշվետու զեկուցաբուրում անդրադարձ է եղել համայնքային խնդիրներին եւ 2016 թվականի իրականացվելիք աշխատանքներին։ Խանջերձոր եւ Արեշատ համայնքները լինելով շրջանի հարավային թևի սահմանամեջ յուղեր 1991 թվականի մայիսին բռնագաղթի են ենթարկվել նպատակ հավերվել են թե բնակելի տները եւ թե հասարակական նշանակության շենքերը։ Հրադադարից հետո սկսվեց այդ գյուղերի շենացման աշխատանքները։ Համայնքներում բնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն եւ անասնապահությունն է։ Երկու համայնքները ընդգրկված էին Վանաձորի ենթաշրջանի համայնքների զարգացման ծրագրի մեջ, որը հնարավորություն է տվել ավելացնելու անասնապահ խախանակը եւ անասնապահական մկրտների արտադրությունը։ Գյուղական համայնքների խնդիրները հիմնականում համանման են եւ վերաբերում են գյուղ մտնող, գյուղամիջյան եւ դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգմանը, ջրամատակարարմանը, անարարին գյուղ տեխնիկայի ձեռբերմանը, աշտանացան կատարելու համար ժամանակին դիզվարելիքի տրամադրմանը, բնակարանային շինարարությանը եւ վերանորոգմանը եւ այլ հարցեր։ Երկու համայնքներում էլ համայնքների ղեկավարների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված աշխատանքները գնահատեցին բավարար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վերին շրջանում չնայած տարատեսակ շահարկումներին զինված ուժերում նյութատեխնիկական ապահովման եւ գնումների գործընթացի բարելավման, դրա թափանցիկության ապահովման եւ օրինախախտումների նվազեցման ուղղությամբ տարվող հետևողական աշխատանքները էականորեն բարելավել են ոլորտի մակարդակը։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նրա խոսքով նյութատեխնիկական ապահովման խնդիրները մշտապես գտնվում են հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում կենտրոնում, թեև դրական տեղաշարժն ակնհայտ է, սակայն կան նաև բացթողումներ։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ղարապետ Կալենչյանը Լեռնային Ղարաբաղում լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսման հավանականությունը քիչ է համարում, չնայած նրան, որ ԱՄՆ հետախուզությունը զեկույց էր հրապարակել, ըստ որի Ադրբեջանի ռազմական ներուժի կൂട്ടակումը մեծացնում է 2016 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրման հավանականությունը։ Նրա կարծիքով Ադրբեջանի ռազմական ներուժի կൂട്ടակման նպատակն այն է, որ Բաքուն բանակցային սեղանին հանդես կա իբրև ուժեղ կողմ։ Միջդեր բուն պատերազմի գնալ ըստ դրա Ալիևը չի համարձակվի։ Մեր շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններից չերզոք մնալ անխուսափելի է։ Գործընթացները կամ մեր դեմ են կամ հոգուտ մեզ։ Նման համոզման է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արապապյանը։ Ըստ նրա, ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածությունը մեր գործնեության համար Ռուսաստանում մեծ հնարավորություն է ստեղծում գոնե հնչեցնելու մեր խնդիրները, մեր տեսակետը։ Բնականաբար սա անդրադառնում է նաև ԼՂՀ հակամարտության վրա։ Մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքը նաև ալի Մինչեևն է հնչեցրել եւ կարծում եմ Դրանով է պայմանավորված մեր պաշտպանության նախարարության կողմից հայտարարված նոր քաղաքականությունը։ Այն է սպասողական, պաշտպանական քաղաքականությունից անցնել զսման եւ ինչ որտեղ նաեւ պատժելու քաղաքականությանը, ասել են նա. Պապյանը շեշտել է, որ Ռուսաստանից ցենքի մատակարարման ավելացումը պայմանավորված է Ռուսաստանի շահերով։ Իհարկե իրենց շահերի համար են անում, բայց երբ համընկնում է մեր շահերին, դա լավագույնն է քաղաքականության մեջ, նշել է մոդուս վիվենդի կենտրոնի ղեկավարը։ Առաջիկայում բարձ կլինի, թե հայոց ցեղասպանության մասին նախագիծը երբ կմտնի Իսրայելի կնեսետի լիագումարնիստի օրակարգ։ Այս մասին նշել է Երուսաղեմի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Հակոբ Սևանը։ Մենք այժմ աշխատում ենք կոնկրետ ժամկետ ճշտելու ուղղությամբ, ակնկալում ենք, որ առաջիկայում դա բարձ կլինի։ Ինչպես գիտենք, հայոց ցեղասպանության մասին նախագիծը քննարկվել է կնեսետի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի հարցերով հանձնաժողովում եւ հիմա սպասում ուզում ենք, որ այն ներառվի Լիա Գումարնիստի օրակարգ եւ քննարկվի, ասել է Հակոբ Սևանը։ Թուրքիայում Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցության ղեկավարությունը ահաբեկչական կազմակերպություններին օգնելու պատճառով Թուրքիան այսօր Արյան լճի է վերածվել։ Նման հայտարարություն է արել Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարօղլուն։ Թուրքական Բիրգյունի փոխանցում Քեմալ Քլիչդարօղլուն անդրադարձել է Թուրքիայում տեղի ունեցող ահաբեկչություններին եւ դրանց վերաբերյալ Էրդողանի զավեշտալի հայտարարություններին։ Քլիչդարօղլուն արդարություն եւ զարգացում կուսակցությանն է մեղադրել Թուրքիայում տիրող իրավիճակի համար։ Երկրում ահաբեկիչներին օգնեցին ու հարմարավետ տեղավորեցին։ Դրա հետևանքով երկիրը արյան լճի են վերածել։ Ժողովուրդը նախ պետք է իշխանությունից հաշիվ պահանջի ասել է Քլիչդար Օգլուն։ Սիրիա հայերի օգնության հիմնադրամը Կիրակի կազմակերպված Փրկիր կյանք թելեթոնի միջոցով կարողացել է 1.2 միլիոն դոլարից ավելի գումար հավաքել Սիրիայում բնակվող հայերին օգնելու համար։ Ինչպես հայտնում է Ասպարեզը, 6 ժամ տևած հերոստամարաթոնի ընթացքում գումար են նվիրաբերել հասարակական գործիչներ, տարաբնույթ կազմակերպություններ եւ դպրոցներ։ Հիմնադրամի ներկայացիչները նշել են, որ հավաքված գումարը ուղղվելու է պատերազմական գործողություն ռեգիոնների թիրախում գտնվող Սիրիայի պաշարված հայազգի բնակիչներին օգնելու։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը կոչարել արգելել մահապատիժն ամբողջ աշխարհում։ Ելույթ ունենալով Սուրբ Պետրոսի հրապարակում նա հայտարարել է, որ մի սպանիր պատվիրանը վերաբերում է բոլորին, այդ թվում մեղավորներին։ Նա նաև կոչարել ամբողջ աշխարհի կաթոլիկներին աշխատել մահապատժի կիրառման սառեցման վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Ռոսիա մեկ հերոստանգերության եթերում կարծիքի հայտնել, թե ամերիկյան ռումբերի տարապի տակ Սերբիայի դիվանագետների մահվան ֆոնին այդ երկիրը ՆԱՏՕ-ում ներգրավելը Սերբիայի համար ստորացուցիչ է։ Նրանք մասնավորապես Չեռնոգորիային ասում են, թե դուք պետք է ՆԱՏՕ-ում լինեք, որովհետև մենք ձեզ կպաշտպանենք։ Նույն բանն ասում են Սերբիային Ինչպես դուք կարող եք պաշտպանել այդ երկիրը, երբ իմանալով, որ մարդկանց պատանդ են վերցրել, ռմբակոծում եք նրանց։ Ինչ անվտանգության մասին է խոսքը, 10-ի փոխանցման բասել է նա։ Զախարովան կարծում է, որ դա ստորացման հատուկ ձև է, այսպես կոչված ստոկհոլմյան համախ, համախտանիշ, այսինքն երբ իրենց զոհերին ստիպում են սիրել իրենց եւ հրաπαրակավ խոստովանել, որ նրանք ուզում են միանալ իրենց։ Հիշեցնենք, որ Լիբիայում Սերբիայի դեսպանատան աշխատակիցները գերի ընկնելով իսլամական պետության գրոհայիններին զոհվել էին ԱՄՆ ղեկավարած կոալիցիայի ավիահարվածներից։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի падգամավոր ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ Կարո Փայլանը մեջլիսի իր այցեքարտերը տպել է երկու լեզվով՝ հայերեն եւ թուրքերեն։ Այս մասին Փայլանը հայտնել է Facebook-յան իր էջում, շնորհավորելով բոլորին մայրենի լեզվի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ։ Այսպիսով Փայլանը դարձել է Թուրքիայի Հանրապետության պատմության ընթացքում առաջին падգամավորը, ում այցեքարտը մեջլիսի տպարանը տպագրել է հայերեն։ Մարզասերների համար հայ բռնցքամարտիկներն ամենայն հավանականությամբ անվտանգության նկատառումներից ելնելով չեն մասնակցի Բաքվում կայանալիք աշխարհի բռնցքամարտի առաջնությանը։ Նշենք, որ մայիսին կայանալիք մրցաշարը վարկանիշային է։ Հայ բռնցքամարտիկներն առայժմ չունեն օլիմպիական խաղերի ուղեգիր։ Միակ վարկանիշային մրցաշարը, որտեղ հնարավոր է նվաճել մասնակցության իրավունք, կլինի ապրիլի 7-ին Թուրքիայում մեկնարկող Եվրոպայի առաջնություն հնարավորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաների հավաքական թիմը Ռուսաստանի Պերմ քաղաքում մասնակցել է պատանի հայրենասերներ միջազգային հավաքին եւ տարբեր պետությունների 42 թիմերի շարքում զբաղեցրել առաջին տեղը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, երեկոյան ժամերին առանձին վայրերում տեղումների մռախուղ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագության բարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։